poštovani ljubitelji i poznavaoci futbalske igre. Nije mnogo prošlo od kako smo zajedno s velikim nestrpljenjem i zadovoljstvom ispratili uzbudljive završnice nacionalnih prvenstava širom evropskog kontinenta. Definitivni rastanak, barem do avgusta, s klubskim futbolom ozvaničit će večerašnji final Lige šampiona. Međutim, pred nama su novo uzbuđenja. Mi se polako, ali sigurno okrećemo reprezentativnom futbolu i evropskom prvenstvu koje će se od 10. juna do 10. jula održati na teritoriji Francuske. Lista razloga zbog kojih mi, futbolski entuzijasti s velikim ushićenjem očekujemo start ovog turnira, zaista je duga. U prvom redu možemo govoriti o debitantima koji, kojih je zaista mnogo. I to ne samo među igračima, nego i među selekcijama. Moramo spomenuti simpatičnu selekciju Islanda, u čijem se sastavu nalazi legendarni Eidur Gudjonsen, na klupi poznati stručnjak Lars Lagerbäck, zatim tu su intenzivni timovi poput Severni Irski i Velsa, Albanci koji su i pored svega nefutbalskog što je generisala naša kvalifikacijona grupa uspeli da prikažu određeni kvalitet i na kraju Slovaci koji za razliku od svojih čeških komšija, nekada i komšija i sugrađana, nemaju iskustva igranja na evropskim prvenstvima. Što se favorita tiče, možemo samo spomenuti pancere koji su i pored štucanja u kvalifikacijama namereni da završe svoju triumfalnu putanju koja je započeta u Brazilu 2014. godine, zatim Francuze koji će uz odličan spisak koji je Didier Deschamps pokušati da ponovo uspeh iz 98. godine kada su na svetski tron došli takođe na svoj teritoriji finalisti prošlog izdanja Evropskog prvenstva Italijani i Španci zaista su imali jedno katastrofalno izdanje u Brazilu, ali I za jedne i za druge važi da bi bila velika greška otpisati ih, jer se na klupi Italijana nalazi tipičan predstavnik italijanske škole futbola Antonio Conte, a sa druge strane Španci kao apsolutni vladari Evrope iz 2008. i 12. godine imaju vezni red koji je zaista predoziran kvalitetom. Tu su i drugi timovi poput Portugala, Belgije, Hrvatske i naravno Engleza koji će preko Lamanša preći uz veliku nadu, nadu da će konačno ta 50-godišnja suša trofeja biti prekinuta. Moramo spomenuti forma takmičenja. Prvi put ćemo vidjeti kako će funkcionisati taj sistem sa 24 tima podeljeno u šest grupa gde će i treće plasirani timovi imati priliku da se nađu u nokaut fazi. Iz svih ovih razloga verujem da će naši razgovori biti interesantni. Ja ću pokušati da sa svojim skromnim znanjem i razumevanjem igre obogatim percepciju prosečnog srpskog navijača i ljubitelja futbalske igre. Naročito ću pokušati da se posvetim timovima kojima nije poklonjena dovoljna pažnja u našim medijima, sa izuzetkom Španije, čiji sam, slobodno mogu da kažem, veliki poklonik, tako da nadam se da ćemo zajedno uživati u takmičenju koje je pred nama.